Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, հանրայինի եթերում գործարար Արցախն է։ Մեր հաղորդաշարի միջոցով արդեն երկրորդ անգամ ենք բացահայտում էկոտուրիզմով զբաղվող գործարարների։ Այս անգամ պատմելու ենք Արամ Ավակյանի գործնեության մասին, ով Պապենական Ռև համայնքում որոշել է զարգացնել էկոլոգիական туриզմը։ Ասկերյանի շրջանի Ռև գյուղն Արցախյան փոքր գյուղերից է։ Այն մայրաքաղաքից գտնվում է 25 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Համայնքի սահմանային գոտով հոսում է Կարկար գետի վտակը։ Գյուղի տարածքում արկա են թվով 7 աղբյուրներ։ Այն նաև հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաներով։ Այս բոլոր հանգամանքներն Արամ Ավակյանին ստիպեցին հարազատ գյուղում սկսել գործարար ծրագիր։ Ու ոչ միայն դա, Արցախի հարուստ բնությունն ու պատմական մշակութային արժեքները հիանալի պայմաններ են ստեղծում էկոտուրիզմի զարգացման համար։ Իսկ եթե այս ամենին էլ ավելացնենք, որ Արամի մանկությունն անցել է ռևում, ապա միանգամայն པարզ է դառնում նրա գործունեության հասցեն։ Ավելացնենք, որ գործարար ծրագիրը միանգամից չծնվեց, այն ուներ իր նախահիմքերը։ Արամ Ավակյանի ծնողները Ռև գյուղից են։ Դեռ մանկության ու պատանեկության տարիներին անհամբեր սպասում էր, որ դպրոցական արձակուրդները շուտ սկսվեն, որ เป զի հանգիստը վայելեր պապենական այդ գողտրիկ վայրում։ Դեռ պատանեկության տարիներին էր մեծ ցավ ապրում, որ երկնային այս դրախտը օրեցօր նմանվում էր ցամաքող աղբյուրների։ Քչանում էր բնակիչների թիվը։ Միջդեռ երիտասարդ տղան այնքան էր երազում, որ ոչ միայն իր հասակակիցները, ոչ միայն աշխարհում սփռված մեր հայրենակիցները, այլ նաև օտարազգի շատ տուրիստներ գային ու վայելեին այս գյուղում գտնվելու հաճույքը։ Գործարար կյանքի առաջին քայլերն անելու համար Արամը մասնակցեց Էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կազմակերպված դրամաշնորային ծրագրին։ Ստանալով դրամական աջակցությունը նա անմիջապես ձեռնամուխ եղավ ծրագրերի իրականացմանը։ Պապենական երկու օջախների վերանորոգումը գործարար կյանքի առաջին էջն էր։ Այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Ուրախ ենք ողջունել ձեզ մեր հաղորդաշարում եւ վերջերս Էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կազմակերպվել է դրամաշնորային մրցույթ, որի հաղթողներից մեկը դուք եք ճանաչվել։ Туриզմը մեր մեր ծավալվել Արևգյուղում այդ գյուղի հնոց մնացած ճարտարապետական մնացած այնտեղ ինչ որ մնացել է մի փոքր հատված մարշրուտ ուրեմն մենք մի փոքր ձևափոխելու ենք նույնը հինը պաշտպանենք հինը մնալու է չէ ոչ թե ձևափոխված այլ ինչը ձևափոխվել է սովետական ժամանակին, ասինքն անհասկանալի է դարել, ասինքն ճարտարապետական ոչ մի բան չի մնացել հնուց, բայց ինչը մնացել է մենք դա փորձելու ենք, բայց դա այդ դրամաշնորը, որ մենք հաղթել ենք այս մրցույթում, դա դա չի երիկում, դա կես մեր գործին էլ չի երիկում, բայց դե Էլի շնորհակալություն, որ մենք ԱԳ-ին առաջ ենք տանելու այն ծրագիրը, այն ծրագիրը, որը որ կապված էր այդ դրամաշնորի հետ։ Այս դրամաշնորը մենք ինչ ներկայացրել ենք, ներկայացրել ենք երկու հյուրատուն սարքելու համար, բայց շինարարական գործերը, թե ինչ գործերա մենք օգտագործում ենք փողերը, որ պիտի տանք բանվորները, ինչ որ որտեղից միտեղից բանվորներ դերենք աշխատեն, մենք օգտագործում ենք աշխարհազորայինների աշխատուժը այդ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Իսկ հյուրանոցը որտեղ եք նախատեսում կառուցել։ Իմ վապական տանը։ Մենք այնտեղ տրամադրելու ենք ուրեմն էկո էկոտուրիզմը, ասինքն էկո մթերներով մեր գյուղի ինչը աճում է կամ Արցախում մթերքներին օգտագործելով ոչ մի բերովի տեխներ չենք օգտագործելով սախ բնականից է լինելով մեր գյուղի ժողովրդի ծերով սարքած ճիշտ է մենք հսկելու ենք որ ծերիլն է ծերիլն դուք բնիկը ռեֆամանքից եք չէ ես բնիկ Ստեփանակերտի եմ իմ տատս պապս հա Երբ եք նախատեսում տները կառուցելու համար երևի 2-3 ամիս կտևի։ Արդեն սկսված են աշխատանքը։ Հա, սկսված են, արդեն կես աշխատանքը արվել է բավականին։ Այնա այդ գյուղնախարարությունից նա ունենք մենք կոնկրետ ժամկետներ ունենք, հա, որ պիտի մենք այդ ժամկետներում տեղավորվենք, ասինքն մենք ստանում ենք այդ դրամաշնորհ կես-կես փուլերով ենք ստանում տարբեր этаպներով։ Մենք մի մասը որ վերցրել ենք ու օգտագործում ենք, դա պիտի ներկայացնենք ամսի այս ամսի 15-ին, ինչքան արել ենք գործեր եւ ինձ թվում է կհասցնենք ուշացումով ա եղել փողը փոխանցելը մեզ դրա համար հետաձգել են Ընդամենը 5 միլիոն դա մեկ սենյակի համար իմ նախագծով մի սենյակ այդ գումարը ծախսի, որ տենտեղ դե ես որպեսի եւ պաշտպանես գյուղի արխիտեկտուրա, ճարտարապետական տեսքը։ Տեսքը, հա դա պիտի մեծ աշխատանքներ անես, որ այդ մեկը մյուսի հետ բռնի։ Եվ հետո իմ այդ սենյակները լինելու են ոչ մենակ ինձ ավելի հին, ասենք հեքիաթային այնց դաժե նեսերեդնի վեկով էլ է, ավելի, ավելի, ասենք, ասպետների տան նման այդպես տեսքարիներով, ամեն հարմարանքներով։ Այո, ինչու կոնկրետ ընտրել եք այդ ոլորտը, ձեր գյուղը, անկեղծ ասած, ես երբեք չեմ եղել Ռև համայնքում, բնության գեղատեսիլ վայրեր կան, գյուղում ասենք գողտրիկ վայրեր կան, որ կարող են զբոսաշրջիկների ուշադրությունը հրավիրել։ Հենց դա, որ մեր գյուղը մանկուց դեղից շատ եմ հաճախել, մանկությունը անգամ դեր մեծացել տարիներով, տատս պապս տարել են ինձ պահել են դե, սեր ունեմ գյուղի հետ, և դեղ ունեմ ինձ բոլոր միջոցները, որպեսզի այդ էկոտուրիզմը եւ բան, ինձ ունեմ ֆերմա, էշուկների ֆերմա, ձիերի ֆերմա, որը այս պահին օգտագործում ենք մենք աշխարհազորի որպես հեծելազոր ստորաբաժանում համար օգտագործենք մենք այդ կենթանիները եւ մի քանի կենթանիներ կտնենք, այ հեսա կաթը էս բերել են գյուղից, հեսա մենք կքամենք, հեսա կտամ դուք եք փորձեք նոր թարմը բերած Դուք մտածում եք, որ նաև այդ ծերը, այդ կենթանիները կծառայեն, հա? Անպայման, անպայման։ Նայեք, հենց մեր շեշտադրումը լինելու է կենթանիների հետ, կենթանիների միջոցով բուժումներ։ Ես ունեմ փորձ այդ գործին հետ կապված, ճիշտ աստեղ շատ մարդիկ չգիտեն, երևի ոչ մեկ չգիտի, մի քանի հոգուց բացի, որ որ տեսել են եւ արդյունքները, շատ լուրջ հիվանդություններ եմ կարող բուժեմ, ձիերի միջոցով, էշերի միջոցով, մենք էս այս էս շիկատով մենք օճառներ ենք պատրաստում, մենք կրեմներ ենք պատրաստում, մաշկային հիվանդությունների դեմ ենք պայքար տանում, բոլոր մաշկային հիվանդությունները մենք կարող ենք բուժենք այդ մեկ ոսկորային հիվանդությունների միջոցով ենք կարող բուժենք եւ ներսի հիվանդությունները կարող ենք բուժենք կաթով, կաթի մասի պետքա այս լայն շրջանակներում մենք ցույց տանք եւ բացատրենք եւ մարդիկ սովորեն, որովհետեւ այս կոչումը համար մեկ product բուժման բոլոր հիվանդության հիվանդությունների դեմ եւ պրոֆիլակտիկ եւ կոնկրետ բուժում։ Բացի հա։ դրանից մենք ձիերի հետ շփում, կոնտակտ ունենք ձևեր, որ որ նորից եմ ասում 130 լուրջ հիվանդությունները կարող կանխի եւ բուժի։ Մի քանի տարի առաջ Արամը գյուղում բացեց ձիերի եւ ավանակների ֆերմաներ։ Ապուպապերից եկած այն զրույցները, որ այս կենթանիների կատնամթերքից կարելի է ստանալ օգտակար հրաշալի պարագաներ, Արամը գործնականորեն ապացուցեց պատրաստելով տարբեր քծուկներ, օճառներ։ Նա նպատակ ունի նաև կազմակերպել դիարշավներ, քանի որ դիարշավները հիանալի հնարավորություն են ընձեռում բաց երկնքի տակ միաժամանակ վայելելու էկոտուրիզմը, բացօթյա ճանապարհորդությունը եւ ուսումնասիրելու տեղական պատմական եւ ճարտարապետական տեսարժան վայրերը։ Այսօր Արցախում պատերազմից հետո շատ բան է փոխվել եւ ինձ ուրախացնում են այն մարդիկ, ովքեր այսպես ամուր կարճած են իրենց խողին։ Այդ մարդկանցից մեկը դուք եք, ավելին դուք նաեւ որոշել եք բիզնես զարգացնել։ Հա, ոչ մենակ բիզնեսը, ստեղ ինչ կատարվել է մեր հետ ոչ մենակ մեր հետ, այլ սաղ աշխարհով ունեն ստրեսային ծումներ ստացած։ Ես առաջատեսել եմ, ես կանխատեսել եմ, որ այսպիսի հիվանդություններ կարվա, ես տարիներ առաջ եմ կանխատեսել, դրա համար եմ ես շուկներից առել, որ վերանում էին եւ հետո մեր գյուղներ մեռնում, կարելի է ասել, ընդամենը 10 տուն էր մնացել, 20 հոգի գյուղ այդպիսի հեքիաթային գյուղ է, այդպիսի հեքիաթային բնություն ունի եւ ամեն ինչի համար ռեմ, որտեվ արուներ են դեռ շատ եղել, աղբյուրներ են եղել, անպակաս է եղել այդ գյուղում, բայց հիմա սիրտս ցավմա, երբ ամառը տեսնում եմ բաժարնի մաշինը կարմիր, սենց մտնումա գյուղը, են կանաչ գյուղը, մտնումա կարմիր մաշին։ Բայց ձեր գործնայությամբ դուք խթանելու եք հաստատ գյուղի զարգացմանը։ Գյուղի զարգացման, գյուղի այդ քանդման process-ը կանխելու եմ։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ մեր գյուղը ոտքի կաղնի, հետո մեր գյուղի աղբյուրները ես գետնի տակից հետախուզել եմ, գետնի տակին աղբյուրները իջել եմ գետի տակով ենք գնում, եթե մենք դա չանենք, գետ վերևով գնա, մեր թշնամին աղդամում է այդ ջրերը դիմավորելու օգտի։ Արամ, երբ եք նախատեսում արդեն սկսել ձեր գործունեությունը, ամառվա սկզբին արդեն կարող եք հյուրեր ընդունել։ Հա, մենք ամառվա սկզբին կարող ենք հյուրեր ընդունել արդեն հարմարությունները կփորձենք փող վաստակենք, շինենք, այդ փողը քիչ է, որ մենք մենք երկու ծրագիր ունենք փորձել մասնակցենք, մյուս ծրագիրնել է, բոլորը այնտեղ համաձայն են, որ էլի հաղթանակը մերն էր, ուղղակի քանի որ լիցենզա չունենք, օճառների բանը ինչ ես ներկայացրել եմ որպես պրեզենտացիա, ինչը ներկայացրել եմ, դեղ բոլորի համար բարձր եւ բոլորը սպասում են որ հաղթանակը իմնա, բայց մի հատ փոքր մի հատ բանի համար Չնայած այդպես չէ, դա կարևոր հարց է, ասենք յուրիդիցիի որպեսզի իրավանական հարցեր, այո։ Բայց դուք նաև այդ եք զարգացնելու։ Հա, շեշտը դա է, որտեղ բուժումները հետակապված։ Հա Այս պահին շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, որի ընթացքում Արամը հավատարիմ է Պապենական տան հին ճարտարապետական նախագծերը պահպանելուն։ Դա նրա համոզմամբ եւս մեծ խորհուրդ ունի եւ շատ շուտով Լուիս Կճարակի ավակյանների օջախներից, որը կդառնա գյուղ կանչելու փարոսը։ Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։